přišla bída, mora, hlad. To neustojí žádnej chlap. Na kraj padnul děsnej smutek, kdo měl nohy ráno utek, děti v mouřenský mají snad. Kdo včera žil, dneska je prak, už jí bojí svatý muži, nechtěl bych bejt v jejich kůži, nám je to jedno a tak si dám služby jako poslední den. Budu se vápí, ano rada stáví, a pak ty pasuji a posaď se mi sem. Tak posaď se sem a ty je ven. Ukaž pozdí jako vozy, zítra je tu jsou nejdem, tak nalej mi hned. A točí se svět, ty bleská vůbec nikdo neví, zase zítra Ježíš